Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 27, 1540 Inaprubahan ni Pope Paul III ang kongregasyon ng Society of Jesus makaraan ang anim na taon na pagkakatatag ni San Ignacio de Loyola. Sa pagtugon ng Santo Papa, Pinagkalooban niya ito ng solemneng pagkilala sa kanyang papal bull o sulat na Regimini Militantes Ecclesiae. Ala ito sa pamamahala ng militante ng simbahan. Nabuo ang samahan ng mga Heswita upang protektahan ang Santo Papa at ipagtanggol ang pananampalatayang Kristiyano dahil sa pag-aalsa ng mga protestante. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.